Njemu zahvaljujemo kako priliči njegovoj uzvišenosti i savršenosti. I salavat i salam na njegovog Mustafu, odabranika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, posljednik poslanika koji ga Allah subhanahu wa ta'ala poslao sa najboljom knjigom i savršenim i najboljim šerijatom, najboljem umet. Njemu uzvišenom hvala na ovom dinu i ovom šerijatu i ja njemu uzvišenom zahvaljujemo što da se učinio sljedbenicima i pripadnicima umeta, najboljeg poslanika i sljedbenicima najboljeg umeta. A zatim, draga braćo, vi znate da mnogi ljudi tvrde da vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala, da vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala, međutim, svojim životom i svojim dijelom gaze tu izjavu i negiraju svojim životom, svojim ponašanjem, negiraju zapravo da vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala. Mnogi se zaklinju u tu vjeru i pod plaštem te vjere čine ono što u stvari ide u prilog njihovim interesima i njihovim strastima. Zato Allah subhanahu wa ta'ala nas poručava da u njeg vjerujemo onako kako se on predstavio i kako se opisao u svojoj knjizi Kur'anu, kako se opisao Allah subhanahu wa svojim govorom i kako ga je opisao njegov eh, poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala je svoja najljepša imena i savršena i uzvišena svojstva na koja upućuju ta imena objavio u svojoj knjizi i objavio u drugoj objavi u sunnetu Rasula sallallahu alaihi wa sallam da u njega vjerujemo onako kako je on za sebe rekao i onako kako je on uzvišeni sebe predstavio svojim robovima. Od stvari kako je Allah subhanahu wa ta'ala sebe predstavio svojim robovima jeste i činjenica da je on Allah subhanahu wa ta'ala uzvišeni štićeni zaštitnik i pomagač svojih robova. Da je Allah subhanahu wa ta'ala zaštitnik i pomagač svojih robova. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri, u suri Al Imran, Bel illahu maulakum, khayru nasirin. Allah je vaš zaštitnik i on je najbolji pomagač. On je najbolji pomagač. Zatim u suri Nisa kaže uzvišeni وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَسِيرًا dovoljno nam, dovoljno je, dovoljan, dovoljan vam je Allah kao zaštitnik i dovoljan vam je Allah kao pomagač. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Anfal فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ Znajte da je Allah subhanahu wa ta'ala vaš zaštitnik. Divan je on zaštitnik i divan li on pomagač. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Hajj وَاعْتَسِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ Držite se Allaha, za Allaha se opredijelite. Čvrsto se Allaha subhanahu wa ta'ala držite. Prihvatite se Allaha subhanahu wa ta'ala, On je vaš zaštitnik. On je vaš, vaš maula. On je vaš zaštitnik. Pa divan li je on zaštitnik i divan li je on pomagač. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala u suri Furqan وكفى بربك هاديا ونصيرا دولا في الله سبحانه وتعالى كو كشباش i dovoljan ti Allah subhanahu wa ta'ala kao pomagač. Ovo su kuranski ajeti u kojima Allah subhanahu wa ta'ala napominje svojim robovima da je on njihov pomagač. Da je on njihov nazir. Pa šta znači ova riječ nazir? Kaže Ibn Ketir, rahimahullahu ta'ala, tumađeći ajete, ni'mal mavla wa ni'mal nasir, kaže, diva li on zaštitnik mavla i nasir, kaže nasir, to je pomagač. Onaj koji pomaže svojim robojima. Kaže Ibn Žalir, Astabari Rahimahullahu Ta'ala, komentarčući ove ajete i njihova značenja, pa kaže Berilahu Maulakum, Allah je vaš zaštitnik, samo je Allah subhanahu wa ta'ala vaš zaštitnik, wa huwa khayrun nasirin, i on je najbolji pomagač. Pa kaže ovde zaštitnik u prvom redu zaštitnik on vas štiti. A ako vam je on zaštitnik, pa on vam je i najbolji pomagač, kaže Ibn Jalil al-Tabari, uh, rahimahullahu ta'ala, Znači, bolji vam je on pomagač od svih oni koji vi, koji je vi uzeli za pomagače. Od židova, kršćana i drugih nevjernika u Allaha subhanahu wa ta'ala. Što znači, ajet je došao u kontekstu. Ajeta koji, koji je prije ovog ajeta i nastavlja se na, na tu misao. Da Allah subhanahu wa ta'ala upozorava vjernike i tu ti od ladine kefao i ovom zvukom ala ha'afabikom. A bude, budete vi slijedili nevjernike, oni će vas vratiti s vašim stopama i vi ćete propasti vi ćete propasti, nego nije, nego Allah je vaš zaštitnik i on je najbolji pomagač, pa ne uzmite, znači, od slijedjenja i praćenja, i slušanja, i povođenja, je uzimanje za pomagača. Pa ne uzimajte nikog osim Allaha koji je vaš isti, istinski zaštitnik i on je najbolji pomagač. Bolji od onih koji, koji vam žele propast. Bolji od onih koji žele da vam iskrive, iskrive vjeru, koji žele da vas zavedu. Nemojte od njih uzimati savjete, nemojte sa njima konsultovati. I u tom znači. Zatim kaže, o kefa billahi u orijen, o kefa billahi nasira, dovoljan vam je Allah kao zaštitnik i dovoljan vam je Allah kao pomagač, ovdje pomagač protiv vaših neprijatelja. Protiv vaših neprijatelja. On vam je pomagač i on vas pomaže protiv vaših neprijatelja. Zatim u ajetu, a, sure Fortan, وَكَفَى بِاللَّهِ هَادِيًا وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا dovoljan ti je tvoj gospodar kao upućivač. Pa kaže Ibn Žarir rahimahullah ta'ala Allah je taj koji te upući. I on je, on ti je dovoljan. On može da ti ukaže šta je istina. I on će ti pokazati istinu. I on će te uputiti na pravi put. Zašto ovdje dovoljan ti je gospodar kao upućivač? Zato što ljudi traže uputu mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato što traži uputu, savjetujući se sa ateistima, sa sekularistima, sa židovima, sa krstvama, sa novotarima, sa mušlistima, sa monazicima, kakve li će ovi savjete da dobiju? Kad oni budu savjete tražili i uputu, zato Allah subhanahu wa ta'ala uputu svodi na sebe, dovoljan ti je tvoj gospodar kao upućivač. Pa kad god ti treba uputa u bilo čemu, od njega traži. O ti Muhammede i o umete Muhammedov traži od Allaha subhanahu wa ta'ala. U Allahove knjizi Kur'anu i u sunnetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. A kad se on uputi i kad ti on pokaže istinu, šta ti onda potrebuje? Kad ti vidiš istinu i kad vidiš pravi put, šta je prvi osjećaj koji se kod tebe pojavi? Strah, beznađe. Šta je ovo? Sam svijet nadalavati šta ću sad? Šta ću sad, sad ću mu spoznavim, jel tako? Kako će sutra Šta će ljudi reći? Šta će vlasti reći? Kako će to se odraziti? Pa onda Allah stano kada kaže šta? Kefa gorosti kehadijen, vana sija. I on ti je dovoljen kao Ne Nemo se ništa sija. Kad ti Allah ukazao na istinu, na pravi put, ti se drži tog pravog puta. On ti je dovoljan kao pomagač i zaštitnik on ti je dovoljno koliko magas i zastupnik. Kaže Abdurrahman, sajadi rahmanullahu ta'ala, vezano za ove ajete u tumačeći šta je naula, a šta nasir, šta je zaštitnik Kaže zaštitnik u značenju da Allah sajadi ta'ala zdije nad svojim robojima i da im obezbjeđi sve što je njima potrebno, bez da održavaju stalno u životu i sve im obezbijeđuju. To je naula. A kaže nasir, pomagač protiv njihovi neprijatelji. Pomagač protiv njihovi život nimalo se ne osjeti dakle, da vjeruje u, u to da je Allah smanala tajala pomagač i Da mnogi se ponašaju sasvim suprost i da pomoć i zaštitu traže više od svakog drugog nego da Allah samo tajala. Zato moramo proučiti i vidjeti ako je Allah smanala tajala pomagač i zaštitim kako treba da se postavimo na toga. I šta je ono što će prizići iz naših ponašanja kad čvrsto vjerujemo Allah sana tjela da je on pomaga za nas. Prvo, čvrsto ubjeđenje da će Allah pomoći. I da će pobjeda od Allaha doći. Čvrsto vjerovanje u pobjedu koja dolazi sigurno. To čvrsto vjerovanje odagnaće strah i trud straha od neprijatelja i njihove snage, i njihove brojnosti, njihove tehnologije, njihove organizovanosti od bilo ga. Zašto? Zato što Allah spanao tajla garantije da je on pomagač. I zato što Allah spanao tajla nas uči da od njega pobjeda dolazi. Da od njega, on kome zadnje pobjedu, taj pobjedi. I tersu Allaha, in jem tukum Allahu, fela bari eh, In jem tukum Allahu, fela bari Ako vas Allah pomogne, niko vas ne može poraziti. Wa in jasdurkum, فمن ذا الذي ينصركم من بعده a ako vas on Allah subhanahu wa ta'ala ostavi na sjedilu prepusti vas da budete poraženi pa ko je taj ko će vas pomoći Znači, po, Pobjednik je onaj koga Allah subhanahu wa ta'ala učini pobjednik, a poražen je i ostavlja na svijetu onaj koga Allah subhanahu wa ta'ala ostavi na svijetu. وكان حقا علينا نصر المؤمنين naša je obaveza da pomognemo vjerniku. Naša je obaveza, Allah subhanahu wa ta'ala se obavezao da pomogne vjerniku. Inna la nansuru rusulana, والذina amenu fil hajati dunja, wa jevme yakumu l'ashhad, mi ćemo zaista pomoći naše poslanike i vjernike na dunjaluku. Na dunjaluku. Pa i na afiretu, i na dan kad ustanu svjedoci. Na dan kad budu proživljeni svjedoci i podignuti svjedoci. i na sudnjem danu će Allah subhanahu wa ta'ala pomoći vjerovjesnike i vjernike. Allah subhanahu wa ta'ala će pomoći poslanike i vjernike. Dakle, u to nema nikakve sumnje. Ovdje imam da sabari, rahima Allah ta'ala, spomnije ovaj ajet pa je jedno pitanje i odgovara na njega. Pa kaže, a ovdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže da će zasigurno pomoći poslanike i vjernike na dunjavu. Kako razumijeti tu Allah subhanahu wa ta'ala pomoći? kad znamo da je bilo poslanika koji su njihovi narodi ubili, kao što je Šu'aja ili Jahja, alaihima staran, ili da je bilo poslanika koji su, da tako kažemo, jedva se izvukli i spasili samo sebe i napustili svoj narod, kao što je Ibrahim, alaih staran, i tako dalje. Pa kaže, ovaj ajet se može razumiti na dva načina, a oba dva su ispravna. Prvo, da Allah subhanahu wa ta'ala pomaže svoje poslanike i vjernike na različite načine. Prvo, da im zatne vlast i moć kojom potpine i poraze nevjernike i stave ih pod svoju vlast. U pokore ih se, kao što je Allah stano tajara dao vlast da udra Ali Selam i njegovom sinu Sulaimanu Ali Selam i kao što je Allah stano tajara počastio Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam da porazi one koji su ga ulaz utjerivali da ih porazi i da ih sebi počini i da na kraju ih pobjedi i dokaže istinitost svog poslanstva. Zatim drugi način, kao Allah subhanahu wa ta'ala, narode koji tjelaju ulaz svoje poslanike, uništi, a spasi svoje poslanike i one koji vjeruju. Kao što je Allah subhanahu wa ta'ala uradio sa Nuhom alaih selam, spasio njega i vjernike, a potopio njegov narod, kao što je spasio Musa i selam njegov narod, a potopio Firauna i njegovu vojsku, kao što je Allah sada na tada shvatio, Luda i Saliha i ostale poslanike. Izbavio ih kao Luda, ali i Seram, izbavio ih iz naroda koji je Allah sada tada uništio zbog njihovog nevjetstva. Pa Allah sada tada ispunio svoje većanje, pomagao je na zemljavu. Ostaje još da se objasni kako i na koji način im je pomogao Allah sada tada poslanike koji su morali napustiti svoj narod kao što je Ibrahim a.s. poslanike koje je njihov narod ubio, kao što je Šuhaja ili Jahmija a.s. Kako je nije Allah s.a.v. pomogao? Kako je pomogao i Isa a.s. koji je uzdigao na nebo da bi ga spasio od vidova, da ga ne ubio? Kako ga je pomogao? Njegova pomoć je i u pogledu ovih poslanika jasna i očita i vidljiva. Jer smo vidjeli da je Allah s.a.v. pomogao svoje poslanike i vjernike i u ovim slučajima na način da je nakon njihove smrti, nakon njihove smrti, taj narod koji se tako od, odnosio prema poslanicima, da je na njih digao ruku, da je Allah sama tada taj narod uništio tako što je dao neprijatelje, dao neprijatelje, da ih savladaju i uniše i da im se svete, odnosno Allah sama tada im se osvetio tako što ih je porobio drugim narodom. Pa vidimo da su židovi posli i ta, ali se nam ta, porobljeni od strane Rimljana i poniđavani rastira, rastirani, tako da su neka plemena čak duboko u Arabsku polostru pobjegla od, od rimske e, zlobe i zlostavljanja i poniženja. Tako Allah subhanahu kada ta'ala ispunjava svoje obećanje ili kaže da se razumije drugačije da Allah subhanahu wa ta'ala ovdje kaže mi ćemo pomoći svoje poslanike u množini, a da se misli na jednom, to je da se misli na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, mi ćemo pomoći tebe Muhammede i vjernike. Pa je opet u ovome šta? Radosna vijest za vjernike. Radosna vijest za vjernike da će Allah subhanahu wa ta'ala pomoći vjernike i da stoji za njih, da je on njihov pomagač i da će im dati pobjed. Da će im dati pobjed. U svakom slučaju, Allah subhanahu wa ta'ala o tome da Allah subhanahu wa ta'ala sigurno će ispuniti svoje obećanje i pomoći vjernike. Kaže za kuranski ajet وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا Pogledajte ovog veličanstvenog obećanja. Neće Allah dati nevjernicima nad vjernicima nikad puta. Šta kaže ovo nikad puta? Neće im dati vlasti. Neće im dati da nevjernici poraze vjernike. Ne, وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ neće Allah da će kafirima ala mu'minina sebira. Na vjernicima nikad puta, ni načina da im se domovimo. Ostaje pitanje kako shvatiti ovaj kuranski ajet u svijetu onoga što se danas događa u svijetu. Gdje vidimo da su muslimani upravo, uglavnom šta, poslačeni da nevjernici su našli puta na vjernicima. Pa kaže Ibn Usaim Rahimahullah Ta'ala, ovo se mora shvatiti na način da Allah subhanahu wa ta'ala vjernicima koji upotpune svoj iman neće dati nikad nevjernicima nad njima kuza. Ali vjernici ponekad čine određene grijehe i nepokornost izražavaju prema Allahu subhanahu wa ta'ala i skreću sa pravog puta. Pa tad kad to urade, otvorili su put nevjernicima nad, nad njima. I su onoliko je vjeri, toliko su nepokorni Allahu, toliko Allah subhanahu wa ta'ala učini da su oni toliko otvorili puta nevjernicima nad sobom. Koliko je nepokoran i neposlušan Allahu subhanahu wa ta'ala, toliko je otvorio puta nevjerniku nad sobom svaki čovjek. Svaki musliman. U procentu to, te svoje nepokornosti, koliko je njegov iman manjkav, toliko Allah, sam, pa toliko je on u stvari otvorio sve puta nevjernicima na sobu. Toliko je otvorio puta na sobu. Ali kad upotpuni važine i kad se kori zabran, Allah subhanahu wa ta'ala neće nad takvim vjernikom dati nikome puta od nevjernika. Međutim, čovjek je taj koji sebi donosi poraz svojim griješenjem, svojim da je leđa uputi, svojim lutanjem, On je taj koji sebi to čini, zato Allah s.w.t. je ostao pri svom obećanju i neće dati puta nevjernicima nad vjernicima. Kao što neće dati nikad Allah s.w.t. puta šeitanu nad čovjekom, nego čovjek je taj koji otvara taj put šeitan nad sobom, svojom neiskrenošću, svojom nepokornošću Allah s.w.t. i svojim griješenjem prema Allahu s.w.t. I ovaj ajed se mora shvatiti ovako. Šejh Kutub Allahu ta'ala govori u kontekstu ovog ajeta u svom tefsiru spominje pa kaže Allah Subhanahu Wa ta'ala nekad odgađa pobjedu. Allah Subhanahu Wa ta'ala voli pobjedu. On je nasred, on je pomagač. Voli da pomogne svoje robove. Ali nekada Allah Subhanahu Wa ta'ala odgađa tu pobjedu radi mudrosti, radi duboke mudrosti u tome. Pa kaže prvo, Možda Allah subhanahu ta'ala odgađa pobjedu nekad zato što umet nije zreo da bude pobjednički. Nije sazrek, nije skupio svu snagu. Pa ako sad pobjedi, neće imat snage da tu pobjedu brani. Jer nekad je lako na trenutak, o tako, iznenada udariti pobjedi. Ali ako nema snage i ako nema stabilnosti, ne može se ustrajati u toj pobjedi. Ne može se ne mogu se rezultati i plodovi te pobjede poslije dugo vrani. Pa Allah stano tada daje da ne dolazi pomoć dok omet ne sazrije, dok se ne ujedini, dok se ne skupi, ne ojača. Zatim kaže Allah stano tada možda odgađa nekad pobjedu zato što umet još nije uložio sve što treba da uloži, sve što može. Zato što Allah stano tada traži od ljudi da daje, od ljudi da daje od tebe sve što mogu. Još ljudi nisu uložili sve što mogu. Još muslimani nisu uložili što treba da ulože. Šta Allah spano kajala od njih traži. Allah spano kajala ne da pobjede. Dok se na njegovom putu ne budu najskuplije i najdražutjenije stvari davale kao najjeftinije stvari. Dok se ne budu žrtvovali najskuplije stvari na Allahovom putu kao nešto najjeftinije. Allah spano kajala ne daje pobjede. I ne spušta pobjede. Zatim, čak kaže se kod obrahima Allah ta'ala. Čak i kad umet zadne sve od sebe, Allah subhanahu wa ta'ala i da je odgađa nekada pobjedu. I da dalje odgađa nekada pobjedu. Radi čega? Da umet shvati da pobjeda ne dolazi od njega i od njegove snage i moći i brojnosti. Nego da će po, doći pobjeda kad Allah zadne. I da je pobjeda jedino kod njega. njega da je pobjeda jedina u rukama Allaha subhanahu wa ta'ala i pomoć. I da bez njegove pomoći umet koliko god bio snažan, ne može pobjediti i ne može doći doći kad dan pobjedu. Zatim kaže dalje, može Allah subhanahu wa odgađa pomoć i pobjedu. I kad umet zatne sve, radi toga da bi što duže bio umet u borbi, jer je umet u borbi najtvršće vezan za Allaha subhanahu wa ta'ala. To je ono stanje od kojeg mnogi bježe. Kad je on ne su borbi, svi su na nogama. Borci na Allahovu putu, naj... Allahu se vraćaju. I samo njega spominju. I njega zikri. I njega zove. Njega veličaju. Šta rade njihove majke? Spavaju. krenem. Da ne ostali ono radi čega mu je Allah spano tala u stvari i dao pobjedu. Pa da bude brzo pora, poražen. Znači, tako Allah spano tala ograđa pobjedu. Zati Allah spano tala ne da pobjedu. Zato što umet, kako vidimo, na raznim stranama, nije, ne boji se svih što radi Allah spano tala. Ne boji se radi Allaha spano tala. Nego se boji da odbrani ponos umet. Znači, bori se radi mjeska, bori se radi zaštite zemlje, planina, rijeka, prirodnih bogatstava, ili se ljudi bore da pokažu svoju hrabrost, o tako? A Rasul sallallahu alaihi wa sallam je rekao da je samo jedan na Allahovom putu. Man qatala, ha? Li se kune kelime tullah i ravnija, kako ga ti će biti. Ko se bori da bude Allahova riječ gornja, on je na Allahovom putu. Pa umet mora to Zatim Allah subhanahu wa nekad ne da pobjede i ovo je važno. Ne da pobjede zato što o, ono protiv čega se vjernici bore, u tome još uvijek, uvijek ima hajra. U tome još uvijek ima hajra, nije samo zlo. Pa Allah ne da da sa tim zlom propane i to malo hajra, nego hoće i taj hajr da spasi. Pa odgađa pobjedu. Zatim Allah subhanahu wa odgađa pobjedu i ne spušta pobjedu. Zato što ono zlo protiv koje se vjernici bore, još uvijek ljudima se nije pokazalo u svom pravom svijetu. Pa na primjer danas, ljudi nisu shvatili šta je sekularizam, šta je demokracija, koje je to zlo i koje je to zlo i koja je to nepravda. I kad bi Allah prvo dala sad dao pomoć i da vjernici pobjede demokrate i uspostavlja žerija, mnogi bi ostali želci za demokracijom, Zato što nisu još shvatili koje je to zlo. I koji je to zlo mi nepravda. Pa Allah subhanahu wa ta'ala odgađa pomoć da vjernici sabure i radi svega ovoga što smo spomenuli, ali i nad pogamu te demokracije dođe do vrhunca i da više niko ne ostane nam to nije jasno. I da se nije osvjedočio u odvratnost toga proti svega se vjernici boje i od svega odvraćaju. Pa Allah subhanahu wa ta'ala to ostavlja sve do trenutka da svi shvate i da svi na toga bude dosta, pa kad vjernici to unište, da ne ostane niko ko će žal za tim. Zatim kaže na kraju, Allah subhanahu wa ta'ala ogađa pomoć zato što često ljudi jednostavno nisu pripremljeni za istinu. Ne mogu je prihoditi i ne mogu opstati sa istinom. Pa Allah subhanahu wa ta'ala stvara događa couple Allaha da je on nasir i nazir, da je on pragač i da od njega pobjeda traži. Sigurno jeste šta? Da nećemo tražiti pomoć od nekog drugog. Nećemo se ulagivati, ulizgavati monavicima, mušicima, adejima, od njih savjeti tražiti. Ne. Nego ćemo se vraćati onome koji je pomagač. I onome koji je pobjeda dolazi. Pa Allah sama nas podučava kako, šta umjesto da se snalazi i da traži pod navodnim znacima neke mudrosti kako da se orijentiše i kako da se spasi kad vidi da svi neprijatelji navaljuju sa svih strana, umjesto toga da se okreće lijevo i desno, da pogleda u Allahovu knjigu i da vidi kako taj koji je obećao pomoć, kako je obećao, kako će ona doći. Pa kaže Allah sama tajla, ja je jedan dina amen, ovim tam surullahu jedan surkom. Ovo je sad te sad amekom. Ovo vjedi se ako Allah pomogne, on će yansuranna Allah man yansuru. Allah će sigurno pomoći onoga ako Allah pomogne. Inna Allah la qawiyun aziz. Allah je silan i jak. Allah je snažan i silan. Zato da moća je da pomogne i da zaštiti. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. Oni koji kad bi mi dali vlast na zemlji, e koga će Allah pomoći? Oni, kad bi mi dali vlast na zemlji, uspostavili bi namaz. Allah, uspostavili bi namaz. Davali bi zekat, naređivali dobro, odraćali od zla. Pogledaj, to su uslovi za pomoć Allahu. Ako Allaha pomogne, da Allah će vas pomoć. Allah će pomoći samo onoga ako njega pomaže. Neće pomoći onoga ako pomaže bošnjarski nacionalizam. Allaha, samo će njega pomoći. Za drugu nije jasna stvar. Samo će njega Allah pomoći. Zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da budemo od onih koji Allah pomoći. Da bi nas Allah pomožao. Kaže imam kurtu mi rahimahullahu ta'ala, spominio će ovdje kako to da mi Allah pomognem. Kaže, to nije dozvoljeno reći, niti je moguće zamisliti. Kako nije mi Allaha pomoći? Pa kaže u tefsiru, da pomognemo Allaha pomažući njegov din džihad. Han Allah, pogledajte mu fesir. Niko od mu fesira nije rekao u tumačeći ovaj ajed da pomogne Allaha kako da se pravimo da ništa ne znam. Da se pravimo da nam oni muđaji samo što bore se na Allahom putu nis ništa. Da nismo iste vjere sa njima. Da peremo ruke od njih. Da ih se odričemo. Nije tako da će na Allah pomoć tako. Nije tako. Nije Allah smana tada rekao, pomoći ću vas ako uvijedite nevijednike da ste bezopasni. Ili pomoći ću vas ako nevijednici vas ne budu obtuživali da ste ekstremisti. Ili pomoći ću vas ako uspijete biti muslimani tako da se ne ljute rajava vaši komšće židovi i krstani. Nije tako Allah smana tada rekao, nego pomoći će vas ako pomognete njegov din džihadom. Vidi, maša Allah. Pogledaj kako je to jasna stvar. Ako vi Allah pomogne, nije se vas pomoći. Kako su ovo sad mudrosti i traženje pomoći? U stvari traženje pomoći, ubježanje od pomoći. Oni koji hoće pomoć, na taj način oni su pobjegli od Allaha i pomoći. Neće ona doći tako. Da se borite za Allaha. Pa kaže dalje, da pomognete njegove prijatelje i stičenike, one koji Allaha pomažu. A to su muđajzi na Allahovu kvotu. Prije svega, Zar nije u nama, kao što Ibn Tejmi Rahimah Allah Teala koja je to skupina koja će biti pomognuta? Kaže, to su oni muđajidi koji se bore protiv satara. Prije svih ostalih. Jer učenjaci su ko je ta taita na nosova. Koja je skupina koju će Allah pomoći? Kaže, oni su prije svega. Pogledaj su učenjaka. su najbolji i najpreći da je Allah pomogne. Dok je danas kod velikog broja pod navodnim znacima učenjaka, muđahidi su najgora bića i najgori ljudi i najveći smutljivci na dunjalu. Ko Allaha pomogne, pomogne njegove evlije. Ili pomogne Allah od poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa je kaže nam kursovi rahmehu Allah ta'ala, ovdje Allah subhanahu wa ta'ala pripisao tu pomoć sebi radi potrasti poslanika sallallahu alaihi wa sallam, u stvari, na najkraći put objasnije njega pomoć. Nije dozvoljeno se boriti osim samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala i nema pobjede dok ne bude borba samo za, za Allaha subhanahu wa ta'ala. Dok ne bude borba samo za Allaha subhanahu wa ta'ala. I na kraju, kad shvatimo da je Allah zaštitnik i pomagač, onda čovjek ođeti potrebu za tim pomagačem. Pa se na njega vraća. I čovjek shvati mu'min, čovjek shvati da mu je Allah potreban da mu pomogne u svakom trenutku. Prvo ti Allah potreban i tebi i meni da ti pomogne protiv tebe, protiv tvog nešta. Ne možeš sa samim sobom izaći dok te kraj sa sobom dok ti Allah ne pomogne. Pa sa svojim šeitan, pa sa nevjednikom. Pa sa nevjednikom. Pa onda, ko je od nas sposoban da izdrži pritisak svih ovih danas šubihi koje se nameću? i koji se obraćaju sa Allahovog puta i su šubuhatova koji ti ne izlazi zlija zesna, spijela od pozadnje, samo da se okrenu i nekako da se preusmjeri. Ko je moćan da se održi na pravom putu? Samo Allah subhanahu wa ta'ala. Kako da izdržiš sve navale ovih strasti koje se jeftino nude i koje si na dobla ruke, a se Allah ne pomoći. Pa i insan oslonjen na Allaha i u svemu oslonjen i vraća se i ne može ništa bez Allahovi se za vladu i pomoći, zato je Resul sallallahu alaihi wa sallam u dovama koje je bilježi imam Ahmed i drugi govorio Allahumma a'in, a'in mi vola tu'in alaihe, gospodaru, podrži me, a nemoj podržavati protiv mene, Allahumma suri vola tansur alaihe, gospodaru, pomozi mene, pomozi me, nemoj pomagati protiv mene, nemoj pomagati protiv mene, Allahumma jeser vijel hula, Allahumma jeser vijel hula, gospodaru putima i olakšaj mi upust. Allahu nam suni ala men beba alej, gospodaru pomozi me protiv onoga ko, ko je nepravedan prema meni, ko me napada. Tako je obesu u celu Arije, zemem dolio, a ja molim Allah subhanahu wa ta'ala, našeg zaštitnika i našeg pomagača da nas zaštiti i da nas pomoći. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uda svoju pomoć i pobjedu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će razmišljati o Allahu subhanahu wa ta'ala kao pomagaču i još mnoge stvari dok učiti i koji će onda se ponašati i u životu, i u dali, i u svemu sa dubokim vjerovanjem i svijeći o tome da je Allah subhanahu wa ta'ala pomagač. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nas pomoge i učiti na pravog puta, kako upavljate العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد دراجة braćo, الله سبحانه وتعالى ta'ala nas je podučio, pored toga što je on nasir, da je on i uvali i da je on el-vakir, tako da je on onaj koji pomaže da je on džetar, da je on onaj na kog se treba oslonjati, od kojeg pomoć treba tražiti. Allah subhanahu wa ta'ala nas je podučio da se na njega oslonjamo i da preduzmemo sve od sebe što nam je on naredio. A ako nismo u mogućnosti ništa preduzeti, ili kad preduzmemo sve ono što nam je Allah naredio, da se poslije toga oslonimo na Allah subhanahu A Allah nam nije dozvolio da posljedimo za dozvoljene stvari, da nam sliču pali iz opasne situacije, nije nam dozvoljeno činiti haram, nije nam dozvoljeno posljedati za širkom i kukom, da se spasili, to se nas samo još više ukopasili. Zato budimo duboko svjesni Allaha subhanahu wa ta'ala i njegove pomoći. I budimo duboko svjesni Allaha subhanahu wa ta'ala i toga da je on onaj na kog se treba oslanjati i od kog treba pomoć tražiti. I tako se ponašajmo u svom životu, u svom napravom putu, neka naše vjerovanje u Allah subhanahu wa ta'ala urodi hodom i neko živi naše srce. Ova znaje se tako što neće prezati nije od čega. Nego će čvrsto vjerovati u Allah subhanahu wa ta'ala obećanje. Šta otkrivaju oni koji traže pomoć od mušrika, od sekularista, od demokrata, od tavruta, koji se slanjaju kod novotara, kod munafika, šta otkrivaju oni od sebe? Ako ne, da u stvari je izblijedilo ili nestalo iz njihovih srca vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala obećanja. Ili je lični interes ispred da ale i dina i vjeri, pa se onda boji da će na putu do uzvizanje vjeri pasti kao žrtva i da neće doći kad ti dan pobjede. A u stvari je i to velika, velika dobit jer Allah samo tada odgaza pobjedu da bi što više počastio od svoje robova šehadetom i visokim deređama, deređama od mene. Zato vratimo se Allah samo tada. Shvatimo da ovaj din ne možemo uzdići jeftinu. Ne možemo uzdići jeftinu. I neće doći Allahova pomoć i pobjeda dok ne uložimo sve što možemo. A malo ulažimo. Pogledajte kad hoćemo jedan džemat, jedan mesic, jedan minber da uspostavimo. Koliko treba truda, koliko imetka, koliko treba truda, koliko treba podnijeti da bi ljude pozivao, koliko treba hljage podnijeti i izdržati. I ustraja, samo jedan mesčin. Jedan džema da bi uspostavio. Koliko će trebati da se ulaže. A pa šta mislite državu? Pa mi hoćemo državu. A kako da dobijemo džema? Kad ne dajemo od sebe kako će nama Allah stvarno treba dati džemat, dati državu, kad mi, kad otvorimo mesin, dođemo na sreba, nema nikog u mesin. Ne spostavlja nama, pa šta bi radili kad imali vlast? Do nas. Do nas je braćo. Nismo ispunili i ne ispunjavamo šartove Allahove stvarno treba pomoći. Nismo ispunili nismo ispali te uslove na koje Allah stvarno tera pomaže. Zato budimo spremni, odlučimo se, ne možemo se pomiti. Budimo odlučni i čvrsti u svojim koracima prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Ne prestajemo ni od čega. Ni od hitrije, ni od žrtvovanja i metka, ni od rizika, ni od službi bezbjednosti, ni od ovšnika, ni od kog ne prestajemo. Jer mi smo na istini i šta god nas zadeći, mi ćemo zato kod Allaha Subhanahu wa ta'ala biti nagrađeni. Zato molim Allaha Subhanahu wa ta'ala da nas uputi učenosti. Da nas uputi učenosti Allaha Subhanahu wa ta'ala robojno. Da nas uči na Allahovom putu. Molim Allaha Subhanahu wa ta'ala da ubrza svoju pomoć pobjed. Molim Allaha Subhanahu wa ta'ala da pomogne na našoj braći buđajima koji se bore na Allahovom putu. Molim Allaha Subhanahu wa ta'ala da učvrsti njihove korake. Molim Allaha Subhanahu wa ta'ala da učvrsti njihove korake. Molim Allaha Subhanahu wa ta'ala da ujedini srcu mužahide, molim Allaha subhanahu ta'ala, da ujedini naše srce na istinu, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od svake zavrde, svakog spretanja, svake novotarije, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas u džennetu vede i spasi od džennem, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam grije oprosti i samote sakti, molim Allaha subhanahu ta'ala da prijeđe preko ružnih postupaka naših, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da izliješi naše bolesti, da pomogne družnice da vrate svoje dugove, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da izliješi naše bolesti, i da pomogne dužnicima da vrate svoj dugo. Molim Allah subhanahu wa ta'ala, da ođeni i neođeni ne kuda ne kuda. Molim Allah subhanahu wa ta'ala, da nas počasti borbo na Allahu subhanahu wa ta'ala put. Da nas učini od onih koji će svojim rukama uzdi za se Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. I koji će se boriti za Allaha subhanahu wa ta'ala. Da pomognu Allaha subhanahu wa ta'ala. I ni radi čega drugo. Ne bi ispunili uvjet koji je Allah subhanahu wa ta'ala postavio da bi nas pomogao. Molim Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala danas učini pobjednicima nad našim neprijateljima i molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini pretećam u svakom kajeru. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini uzoriti muslimanima za kojim će se ovaj narod koji je daleko od Allahovog dina zalutao povesti na pravom putu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas vede žene spasi od ženema, da podari bereket u našim mestima i našim porodicama, da naše kuće budu medrese iz kojih će izlaziti حافظي وجل من ومجاهدنا الله وانفوسه قل يا دعاء الحمد لله رب العالمين واقم السلام